littafi na biyu wanda Ruqayyah Ahmad Madalan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda ta ce Maryam na makale da Gwaggo tana hawaye ta ce ba kuka zaki ba mai rama addu'a zaki masa wannan ai sai ki sa shi ma ya kasa dauriya dan Allah ki nutsi kin ji ko dai sai tarar rashinta sun jima sosai sannan suka yi musu sallama huta ya tafi mai da su gida sanan abbas uku a asibitin nan sannan ya fara dan magana a hankali kuma akan dan daga shi ya jingina da gado sannan yakan dan sha ruwa ko ya sha shayi 'yan uwansa ke murna abin kuma sai baka mamaki ita kan Maryam na mamakin irin yadda suke son junansu sannan gaba ɗaya gidan babu wanda baya ƙaunar Abbas yadda ta lura da su ƙaunar da suke wa Abbas ta fantake tunda aka kwantar da shi tun takwas na safe ake kawo Maryam ba ta komawa gida sai ƙarfe goma na dare shi ma dai dan babu yadda ta iya ne shi yasa take tafiya kuma tana jin kunya ta ce za ta kwana a nan yanzu hankalin Maryam ya fara kwanciya dan ganin Abbas ya fara samun sauƙi. a gaskiya ta ga jama'a irin yadda mutane ke barkowa kai da Abbas abin mamaki yake bata ta san lallai Abbas yana da jama'a maza da mata domin waɗanda suka so duba shi ba za su kirgu ba a wajenta Gwaggwanta ma kullum sai sun zo ita da Halima sun duba shi gashi yanzu ya ji sauki sosai ana hira da shi kuma yana ɗancin abinci babu laifi suna zaune a ɗakin da yamma a lokacin kwanan abar shida asibiti Mami Saratu da Hafiz da Atiku sai ita Maryam ɗin da Sulaiman. Madi Sharatin tana zaune a gefen gadon Abbas din suna hira. Atiku yana ta yi wa Sulaiman magana amma bai ji shi ba dan gyangyaɗi kawai yake. haji ya ce ai mutumin ma bai san kan me kake yi ba. Gaba ɗaya suka saka dariya. Dariya ke ta sa ya farka. Mami Saratu ta ce Allah sarki ɗan bashi bacci baya isar ka ko? ya dan mutsuke idan shi yana faɗin abin ne ai mamu sai a hankali ne Hafiz yace ya kamata yau a karɓe ka kaje gida kai ma ka huta ko ka samu bacci sosai in ya so ko ya huta ma sai ya karɓe ka Mami ta ce, "A'a, ga matar shi nan tun da ba komai take yi ba kuma ya samu sauƙi ai sai ta zauna da shi." Dan naka dama ba dan tana so take tafiya ta bar shi ba. Maryam gaba ɗaya kunya ta rufe ta ta ne kanta a cikin cinyoyinta jin suna yi mata dariya. Sulaiman ya ce, "Ai kwada kun kyauta min kuwa." Shi kansa Abbas ɗin wani irin murmushin jin daɗi yake yi. Saboda shi ma yana son ga matar shi a kusa da shi a kod yaushe. Ma Bisharatu ta sake cewa to kun ga fuskar marar lafiyar shi ma ya fi son ita ta zauna ɗin. Hafiz ce to ai shi kenan ta so da sauki da za su tafi mamamin take ta za ta turo bara'atu ko maimuna idan an jima sai ta faɗa musu ne take so su ɗauko mata a gida sai a ku yace ce a'a shi Sulaiman ɗin yayi yi haƙuri yanzu sai mu tafi da ita ta ɗauko abin da take buƙata idan za a kawo abincin dare sai su dawo tare idan ya so sai a ɗauki Sulaiman ɗin Hafiz ta ce shi kenan ma an huta. Mata ta ce to ta so ta tafi kar magariba ta yi. Haka nan Maryam ta miƙe cikin cin kunya. Shi ma Abbas ɗin kallon ta yake yana murmushi domin ya san shi take kamar ta nutse saboda ya san ta da kunya kamar yaya. A cikin 'yar ƙaramar jaka ta saka kayanta kala biyu sai hijabi saboda sallah. tunda akwai sallaya a can sai yan tarkacenta da ba a rasa ba ta zuba a cikin jakar hali irin su brush da man shafawa da sauransu sannan ta kukkulla ko ina ta shiga cikin gida wajen su hajiya babba ko ita hajiya babban ta ci daɗi da aka ce Maryam ce za ta ci gaba da zama a wajen a ɗin. saboda ta lura yarinyar ta shiga damuwa sosai akan ciwon nan kuma duk lokacin da aka dawo da ita sai ta lura ba a san ranta take dawowa ba to dan haka gara tana kusa da shi sosai ko hankalinta sai kwanta Abdulhakim ne ya mai da ita asibitin suka shiga ɗakin Abdul ɗin yana ɗauke da abinci ita kuma da jakarta a hannunta Suleiman yana haɗa masa shayi a cikin ƙaramin kofin tangaran na shan shayi. Shi kuma Abbas ɗin yana zaune ya jingina bayansa da jikin bango. Suleiman yana ganin su yace yawwa ga madan nan zo ki ci gaba da aikin ki. Ni da ma na masa in tafi. Suna dariya shi da Abdulhashim ita kuma murmushi ta yi kawai ta ajiye jakar nan akan ɗaya gadar. shi kam Sulaiman tuni ya fara tattara kayan shi yana faɗin Abdulhakim ke min waɗannan kayan mu tafi Maryam ta kalle shi tana faɗin da sauri haka yace to ni me zan jira me guri ya zo ai me tabar ma sai ya nade shi dai Abbas kallon su kawai yake yana murmushi Suleiman ya kalle shi sannan ya ce to mu za mu wuce ko da wani abu Abbas ya girgiza kai a hankali yace a a babu komai gode, Sulaiman da Abdulhakim din suka yi masa sallama sannan suka fita Abbas ya tuzo da kallon shi gaba ɗaya akan Maryam ita kuma a lokacin tana ci gaba da hada shayin sannan ta zuba masa farfesun kayan ciki a cikin plate ta juya da nufin ta kawo masa kan gadan Yana juyowa suka hada ido yana kallon ta sai ta saki murmushi. Sannan ta sunkuyar da kanta ƙasa. Ta kirsa ƙara sa gaban gadon sannan ta zauna a gefe tana faɗin. Ka fara cin naman tukunna sannan sai ka sashaye Har yanzu idanunta a ƙasa yake. Yake mata to. Ta miƙa masa plate ɗin shi kuma ya karba karɓa. ganin bai karba bane yasa ta sake dago da kanta sai ta ga ashe har a lokacin kallon ta yake a hankali yake faɗin haka kika ga Suleiman yana bani abinci kunya ta sake kama ta dan ta san Suleiman abashi yake bashi haka nan dole ta gyara zamanta sosai ta daure kunyar da take shi ta fara bashi abincin abin mamaki ko sai da ya cinye tas da yake ba wani mai yawa bane sosai sannan ta ba shi shayi shi ma ya shanye yana gamawa ya ce kin kin samu ladan mara lafiya tunda na zo asibitin nan ban taba cin abinci da yawa irin na yau ba tace dama abin da ya kamata kenan ka dinga daurewa kana ci sosai dan Allah ta tattara plate ɗin ta adana yace mata ya kamata ke ma ki ci abincin ko tace mishi san ci bari in gyara kayan nan tukunna bayan ta gama ne ita ma ta ci abincin sannan ta kai wa ma'aikatan asibitin sauran saboda ta ga kullum haka Suleiman yake yi safa da rana da dare idan suka ci suka koshi sai ya sa a fita da sauran a kai wa masu bukata tunda abincin da ake kawowa mai yawa ne tana shigowa yace ta kunna masa TV yana son ya ga labarai bayan ta kunna din ne ta dawo ta zauna akan doguwar kujerar da ke gaban shi suna kallon tare zuwa ya ce ta bashi maltina ta gwangwami guda ɗaya. amma mara sanyi sosai ta ɗauko ta buɗe ta bashi ya karɓa yana sha a hankali yana shanta da hira har wajen karfe goma sha ɗaya saura ya ce mata ya kamata ta koma ɗaya gadon ta kwanta domin dare ya fara yi gashi shi ko baya cin barci sannan ƙarfe goma sha biyu nosu sa su shigo su masa allura su kuma ba shi magunguna Ita ma ta ce ba ta jin baccin ita da ta so yaya za a yi ta kwanta ta barci. Suka ci gaba da hira. Yana ba ta labarin irin yadda yake shan wahala idan ciwon ya tashi da kuma irin asibitocin da suka je a waje a ƙasashen waje. A gaskiya dole ta tausaya masa. Idan ka ji irin abin da yake faɗa, goma sha biyu na daren sannan waɗansu losu guda biyu suka ƙwanƙwasa ƙofar suka shigo mace da namiji ne ita mace ita ce tura ɗan keken da aka ɗora tarkacen allurai da magunguna a kai a cikin fara'a da wasa da dariya suka shigo suna tsokanar Abbas ɗin wai ya kori Sulaiman ya ɗauko matar shi Abbas ɗin yace dama ai shi ma karambani ne ya saka shi ya zauna gaba ɗaya suka sa dariya ita kan Maryam ta koma can gefe tana cin su bata ce komai ba a nan dai suka yi masa allurai suka ba shi magunguna sannan suka yi musu sallama sai kuma gobe karfe shida na